Verder het die Heere met Mooses gesprek en gesê, Maak voor jou twee zilver trompette, van drijfwerk moet jij dit maak, en hulle moet voor jou dien om die vergadering bijeen te roep en om die laars te laat opreek. As hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering bij jou bijeen kom by die ingang van die tent van samenkomst. Maar as hulle op een daarvan van blaas, moet bij jou bijeen kom die overstes, die stamhoofde van Israël. En as hulle alarm blaas, moet die laars opbreek wat aan die ooste kant staan. Maar als jullie die tweede keer alarm blaas, moet die laars opbreek wat aan die zijde kant staan. Alarm moet hulle blaas as hulle moet opbreek. Maar als die vergadering bijeen moet kom, moet jullie blaas, maar niet alarm maak nie. En die seens van al, rond, die priesters, moet op die trompette blaas, en die trompette moet vir jylle eeuwige inzetting in jylle geslachte wees. En as jylle in jou land in oorlog kom teen die vijand wat met jylle veg, moet jylle met die trompette alarm blaas, dan zal aan jylle gedink word voor die aangezicht van die Heere jylle God, en jylle zal van jylle vijanden verloos word. Op die dag als jylle vrolijk is, zowel als op jylle feestdagen en bij die begin van jylle maanden moet jylle bij jylle brandoffers en bij jylle dankoffers op die trompette blaas, jylle zal dien om jylle in gedachtenis te brengen voor die aangezicht van jylle God. Ek is die Heere jylle God. In die tweede jaar, in die tweede maand, op die twintigste van die maand, het die volk opgetrek van die tabernakel van die getuienis af. En die kinders van Israël het van plek tot plek weggetrek uit die woestijnse naai, en die volk het gaan rus in die woestijn paran. So het hulle dan die eerste keer weggetrek volgens die bevel van die Heere deel die diens van Mooses. En eerste het weggetrek die vaandel van die laar van Hedase kinders volgens hulle leerafdelings, en oor sy afdeling was Nagson, die sien van Amnada. En oor die afdeling van die stam van Isaskarse kinders was net Neel, die sien van Saar. En oor die afdeling van die stam van Es, by onze kinders was Elak, die sien van Jelon. Toe is die tabernakel afgebreek, en die seens van Gerson en die seens van Marie, die draaiers van die tabernakel, het weggetrek. Daarna het weggetrek die vanel van die loor van Reuben volgens hulle leerafdelings, en oor sy afdeling was Elser, die sien van Set, oor. En oor die afdeling van die stam van Esmeon se kinders was Salumiel, die sien van Sir Sador. En oor die afdeling van die stam van God se kinders was Aliasaf, die sien van Er, Heel. Daarna het die kaotiete, die draaiers van die heiligdom, weggetrek en die ander het die tabernakel opgerig voordat hulle aangekom het. Daarna het weggetrek die vanel van die loor van Ephraimse kinders volgens hulle leerafdelings, en oor sy afdeling was Elisma, die sien van Amhet. En oor die afdeling van die stam van Manasse kinders was Gemliel, die sien van Petser. En oor die afdeling van die stam van Benjaminse kinders was Abdan, die sien van Gideonie. Toe het weggetrek die vanel van die loor van danse kinders wat, volgens hulle leerafdelings, die achterhoede voor al die leers was, en oor sy afdeling was Ayeser, die sien van Ansadoi. En oor die afdeling van die stam van Osserse kinders was Pegiel, die sien van Oogran. En oor die afdeling van die stam van Enftaliese kinders was Ara, die sien van Enan. Dit is de optochte van die kinders van Israël volgens hulle leerafdelings en hulle het weggetrek, en Mooses het vir Hubak, die sien van Er, Heel, die Midianiet, die zwaar van Mooses, gesê, ons trek na die plek waarvan die Heere gesê het, ek sal dit aan julle gee. Trek saam met ons en ons sal aan jou goed doen, want die Heere het oor Israël goede dingen gesprek. Maar hy het vir hom gesê, ek sal nie saam trek nie, maar ek sal na my land en my familie gaan. Toe sê hy, moet ons toch niet verlaat nie, juist daarom dat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestijn, en jy zal voor ons als oe dien. En als jy met ons saamdrek, zal ons daar die goede wat die Heere aan ons zal doen, ook aan jou doen. En hulle het van die berg van die Heere af drie dagreise ver getrek, en die verbondsark van die Heere het drie dagreise ver voor hulle uitgetrek om vir hulle rustplek uit te soep. En die wolk van die Heere was bedags oor hulle as hulle uit die laar wegtrek. En als die ark wegtrek, het Mooses gesê, Staan op, Heere, dat die vijanden verstrooi kan worden en haters voor uw aangezicht kan vlug. En als het rus, er het hy gesê, Keer terug, Heere, na die tienduisende van die duisende van Israël.